Bederatziak eta kasiko goita zazpi minuta gure irratian eh, bederatziak eta erdietan eh, izanen dugu bai eh, gure aroaren aipamena. Ondotik Queen taldea entzunen dugu gaur Fredi Mercury kantari famatuaren sorteguna, ba itugu, beraz, irailaren bost untan. Fredi Mercury larrogoita ama bostan senduzen eta rock mundua pop prok mundua zinez markatu zuen, aroaren eh, aipamenaren ondotik Queen entzunen dugu, beraz. Ondotik ez eh, zuen kantu eskaintzak eh, izanen dira, beraz diadanik zuen mesoak bidaltzen alditutzue gure irratirat 0 bost, bost bederatzi bialdiz, iru zero bat eta eta aktualitatean zezenketen kontra izan den mobilizazioa joan den larumatean, eh, buruntan, aipatu aipatuko dugu hori pixka bat berantago izanen da. Gure irratea goizetik arrats euskaraz, euntasaikako txei frekuentzian edo larogeita markakos bostean. Eta denbora intzina doa, baina uh, piskat hartuko dugu uh, bizpairu, uh, beraz, bizpairu, bizpairu, lan eskaintza, haipatu behar baititugu. Eta hasteko ustaritzeko tirritia ostatuak zerbitzari bat sekatzen du urritik goiti mugagabeko kontratua ogoita amagoren hastean. Esperientzia galdegina da eta Euskara beharrezkoa. Igandetan uh, ustaritzeko tiritia itxia da. Eta zuen uh, vite eta motibapen uh, gutuna uh, bidaltzen alditutzue uh, irailaren amairuko elbide hortarat tiritia ostatua, karrika nagusia, irurogoi lau mila laureun talagogoi ustaritze elbiderat. Baionako oian aikastolak diangelan laguntza emanen duen pertsona bat txekatzen du huaitik goiti. Aski urgentea da azken mementuko aldaketa bati erantzuteko baita lan eh, postu hori ikasturte usorako. Eh, kontratu mugatua, asteleen astart ostegun eta ostiraletan eguerditik eh, eh, ratxaleko bietara, urtutegi hori urte salbu uh, eskola oporretan, mistanda, lan egokia liteke ama edo ikasle batentzat. Balintza bakarra Euskalduna izaitea. Se eta sunen zat deitu 06, lau sortzi, 0 zazpi, bost bat, bederatzi, 6. Eta abeskoitzen eh, kokatua den eh, aragi kontserbategi batetan eh, aprendiz bat sekatzen dute pertsona horrek izan bardu gutienez emezortzi urte, ogoita sai urte gehien hor eh, aragi eh, lanetan harituko da eh, pertsona hori, beraz seatzeko, lotzeko eta prestatzeko. eta beraz lan hori bi partetan banatuko da izanen da formakuntza beraz parte bat azpagnen, bak pro delako bat, bioindustria eta transformazioa eta beste lan partea izanen da, enpresan bedean beraz tokiko lan lanean, praktika eganen dugu. Intesatuak bazarete, arremanetan sartzeko eta setasuna galdeiteko, deitu zeru bost bost bederatzi, iru bat bost sei 0 bederatzi, 0 bost bost bederatzi, iru bat bost sei 0 bederatzi, aprendiz bat sekatzen dute beskoitzeko, aragi kontserbategi batetan. Ara, behar ba, berantago beste lan eskaintzak aipatuko dizkizuet, baina mementuz, pederatziak eta ditugu.